en aquae nascoi alportas verain avantagioin. Ciu virino travivas la nascon de sia infano alie. Por el trovi, ciu en aquae nascoi au banoi dum la nasco estas avantagiai au ne, gruppo de esploristinoi analisis plurain studagioin. Ili atingis mal ambiguain resultoin varma bano dum la nasco, au vera en aqua nasco, al portas laula opinio de te amo de esploristinoi, clarain avantagioin por sanai patrinoi cae iliai nov nascitoi. Laula super rigarda laboro de la sciencistinoi, necessas applici cetio, compare al exter aquae nascoi, mal pli da contraudolorai medicamentoi. Sirigioi cae trancioi de la Perineo estas pli maloftai, cae la patrinoi priugias la nascon poste pli positiva. En mergigion en aquon, lau ili estas efica metodo por mildigi la doloroin de la nasco convulsioi, sen pli altigi la riscoin de la nasco, scribas la esploristinoi en faca magazino. Multae gravedulinoi sentas panoin en varma aquo, ciel mal strecigiae, cae dolor mildigae, dum ili cusas cun nasco convulsioi. La vera nasco povas ocasi post pano, exter aquae, au sen pere en au sub aquo. La beboi en tiu caso expiras nur tiam, ciam ili estas levitae el la aquo. Britae esploristinoi priuge analisis nun tridexes studagioin kiui ecte la jaro 2000 mil estis publicigitae pri la temo por pli bone povi priugi la avantagioin cae mal avantagioin por patrinoi cae beboi. En plei multae studagioi la nascoi ocasis en clinicoi, en quelcae casoi oni consideris ancaunascoin qui estis accompannatai de acusistinoi, exemple en nascodomoi au heime, entute en fluista tumoi de pli ol centquindecquin mil virinoi. Sen depende de tio, cu la acusantai virinoi ricevis sian infanon vere en la vancuvo au cu ili forlassis gin por la nasco, la esploristinoi trovis pli ofte avantagioin de la banoi. La enmergado en aquon povas signife pli altigi la probablezzon de defecta perineo, cae povas reducti trancioin de perineo. Ien interveno, cio nec por la perineo, nec por la bebo estas avantaggia, cio crome pli fortigas post nasca in doloroin, cae timoin, cae povas effici negative pri la nasca travivajo de la virino, scribas la esploristinoi. Pluae avantagioi estas, post la nasco aperis pli mal ofte fortae sangigioi, cae la patrinoi esprimis sin pli contentae pri la nasco travivajoi. Por nascae bancuvoi, cae en aquae nascoi, estas laula esploristinoi simpla mesuro en la nasco assistado por pli altigi la qualiton cae contentetson, resumas la esploristinoi. Necessas tamen por ili pluae studoi, en ciui estos registritae plida detaloi, exemple cium da nascoi la accusantinoi iam habis, au ciel ili giuis prisorgadon dum la nasco, cae cie ili accusis.